психоз усім давався в знаки. Колись доїдемо, але краще колись, ніж ніколи. Інакше можемо проминути базу і опинитися невідомо де. Тож рушаймо. Люди мовчки зайняли свої місця. Матрос вирішив усе таки трохи ризикнути, їхати не на північний схід, а правіше. До того ж над головою ряхтів південний хрест, і помилка зводилась практично до мінімуму. Булат подумав про підступність крижаного материка, і серце йому замлоїлось. Антарктида і так розщедрилась на стільки погожих днів. Буран міг початися без попередження, просто у всяку мить. Ознакою тому були хмари, що затуляли небо добрих півдоби розвіявшись лише перед сходом місяця. Жак Антуан більше не співав, і на серці в людей стало трохи спокійніше. Матрос волочив свого тюленя і зрідка махав до француза ліхтарем, бо той інстинктивно збочував надто праворуч, загубившись під ніг яскравий місячний килимок. Тепер місяць світив їм з лівого боку, помітно набрякаючи і силячись дедалі дуже вниз. Тільки б не найшли хмари, не знати, кого благав матрос, тільки б не хмари. Полярне сяйво на сході зблідло і не так наготіло в очах. Та це лише здавалося на тлі місячного сяйва, бо Жак Антуан казав, що магнітна буря дужчає, а компас барахлить. Лорд Домбо зовсім підбився. На черговому привалі Булат підійшов до Макмілана і спитав, як ви себе почуваєте? Мов на майданчику для гри в гольф. А чому це вас цікавить? Булата охопило таке почуття, як у день їхнього першого знайомства на французькій станції Пор о Франс. Тоді шотландець був людиною, яку вже бачили десь та колись. Тепер Макмілан мав своє персональне обличчя. Він був утомлений і лисий, як ніколи досі. Булат сказав: якщо не дуже втомилися, візьміть у лорда його мішок. Макмілан зміряв його довгим поглядом, але нічого не відповів. А Булат вивернув його мішок догори шерстю і кинув розгорненим на нарти. Лорд ледве йде сказав він здивованому Нансенові. А цей мішок мокрий, як хлющ, хай вимерзне. Лорд Домбо трохи ожив, а бельгієць, що тяг тюленя позаду всіх, уникав дивитися на Булата. Коли одометр показав 25 миль, місяць почав заходити, ворюючись червоним плугом у вічні криги материка. Люди й тварини вкрай потомилися, перемерзли і далі йти не могли. А що ж треба було ставити намети. Ями копали з останніх сил, але тепер нікого не доводилося підганяти. Знявся вітер балі на п'ять. Гострий поземок сік обличчя і торохтів по куртках. І Жак Антуан, копаючи спиною до вітру, прокричав Ця мадам страшенно скупа і заздрісна позичила нам кілька тихих діб, а тепер кається, хоче надолужити своє. Він говорив про Антарктиду, яка знову показувала власне люте єство. А ми б уже могли бути вдома, застудженим голосом репів лорд. Матрос не хотів слухати. Ці люди докоряли йому. В чомусь вони мали рацію, але забували про одне що рано чи пізно до бази дійдуть. Уже зовсім недалеко мав бути бар'єр, а база була над бар'єром. У першу яму поставили собачий намет, бо в роздягнених тварин був геть жалюгідний вигляд. Вони поскручувались калачиком на снігу, але рідка шерсть не рятувала їх від поземку й вітру. Коли Нансен нарешті дав раду псам, усе небо затягло чорною хмарою. Пішов густий, дрібнозернистий сніг а друга яма ще не була готова. Давайте ставити на лід. гукнув Макміллан, та матрос лише вимахував лопаткою і мовчав. Це не має смислу.